67. Odgırmış, ki dünyadın yüz örüp, barığı kanaat kınmakını eytidu. Odgırmış cevap verip şundak dedi. Sözlerini anladım, emdi cevabını anla. Sen eytkan bu sözlerini kimdi kim ögense, bu dünyada arzu tilikiga erişidu. Velekin tirikçilik yap işçitilli ibaret mi? Ey dana alem! oldi bilan buni bilish kerak kishi shuncha mushaqqat bilan mol dunyo yig'ib uzun yashayolmasa mol dunyo yig'ishning nima hojati odam bu dunyo melini tilab yugurib yursa toat ibodat ishi to'xtab qoladi bugun sen meningkiga kelgandan beri ibodatlarimning hammasi qilib qoldi qara faqat bir odam bilanla odlishish uchun shunchalik ziyon bo'lgan ekan qo'y zo'rlama man shahar kantga kirsam барлық сөз әркетлерім кішілер білен болуды. Таат ибадетлерімні қандақ ада қылымен. Бұл жәхәттін маңа ішік епілған болуды. Яшлықымдың өтіп кеттім, бүгін қиырдым. Әмді Құдағы ибадат қылыш білен яшшым керек. Бейхуділік тәрәпке қайты еніш, маңа ярашмайды әй мехрибан кіші. Білімі дәрияда кәң данышмен қандақ яқшы тәлім бәген. Бұны чәнген әй көңлі түз. yigitlikingda qiyirliq uchun ishla qiyirg'anda kuchtin qoladi kishi uningga o'lgiranmaydi yigitlikda xudoning ibodati uchun oldira qiyirg'anda buni yetarlik qilg'ili bo'lmaydi buni bil kichik vaqtingdala ish harakatingni yaxshi qil qiyirliq yetganda bu o't o'chidi qara yigitlik mazgilida hamma yaxshiliklardan o'z hassisini olsa qandoq yaxshi bo'ladi qara kishi qerig'anda yigitlarcha ish qilib bema'ni bo'lsa nima degan yarashmaydi ha dunyoning narsalari tiriklik uchundir tiriklik tugasa mol dunyog'ima ehtiyoj tugaydi mol dunyo to'playman deb bu tiriklik tugaydi nafas uzilsa buning kimga qoladiganligi aniq san aytgan ali xizmatini qilay do'st birodar va xalq xulqini o'rganay oxiri o'lib ketsam buning nima foydasi sanga ikki bo'zdan boshqa tegadigan narsa yo'q shuncha bola ko'yib pishish muzlab titrashning ikkila muddaasi bor ey mard musulmon biri bu dunyo meli bilan o'zingni yuqori ko'tarish yana biri alda so'zing o'tadigan bo'lish bu ikki narsaga erishib o'lmaydigan mangu yashaydigan ish bo'lsa bak yaxshi edi o'lim mandan bu ikki halovatni totib oladi shundoq ekan bu dunyoni nima qilaman ay bilimdon yaxshiliqqa har kuni ortib borsa bu baxtli kishining balgisi bo'ladi kishi agar baxtsiz bo'lsa kishini sovutidi qeriliq mazgilida qiliqi buziladi bilimi kang donishmand bak yaxshi aytgan ay xushchiroy buni sen angla qancha yuksalgan siri yomonlikni qo'yib borgan siri yaxshi bo'lsa bu kishining baxtlik bo'g'inidir qiyirg'indimi havas kaynidan yugursa bilginki bu tamoman baxtsiz kishining balgisidir bu dunyo orzularini qo'lga keltirgan o'ziga temir qal'a tura yasatgan kishi qani bu dunyoni egilab qora qushga minib ko'k osmonga chiqqan ashu yomon ish qani xudoman deb da'vo qilgan xudo tarafidan dengiz tagiga g'arq qilingan malun qani bu dunyo mollarini to'plagan va mollari bilan billa yer qahriga kirib ketgan kishi qani sharqdan g'aribkicha yurish qilib allani egilagan dunyo begi qani toyiqi ya'ni hosisi yilon bo'lgan dengiz yerilib o'ttirisidan kechib o'tgan kishi qani pari qushlarga va odimi zotga hukmronlik qilgan u odil shoh qani o'liklarni tirildirgan kishi qani oxiri o'zimi o'limga duchor bo'ldi odamlarning sarvari tanlang'ini qini dunyo uningsiz bo'sh qoldi yetim siridi bu sanag'onlarimning hammasini o'lim eb ketdi qara seni tashlab qo'yatdimu ey xulqi pak bu dunyoning qonuni ana shundoqdir xohlasang qonunini tut xohlasang uning aksini tut qorig'ina qora yer qo'ynig'a nini odamlar kirib ketdi lekin qo'yni to'lmadi qora yer qetini ichib ko'rsang eding nini sarxil esillarning hasrati yotqinini ko'ratding nini bagla qora tuproq bo'lib yotmoqda nini bilimlik olimlar o'lib tuproqqa orilishib ketdi man bag bilan qulni ayiryanmayman ko'zim kambag'alni boydan farq etolmaydi og'rib kesal bo'lmagan nini jasur mag'rur odamlar qori yer tegiga kirib qimirlamay yotadi ashundoq odamlar qori yer tegidan o'rin oldi endi san bilan man tirik qolatdikmi kishilar karvondur u hamon yurib turadi cho'ng yo'lda uy yasab manzil tutmaydi hamma orzu tilaklarni o'zimdan neri qildim qo'yivat faqat bir xudo manga yor tur kishini qul qiladigan havasdir bu havasni tashladim ko'zim to'q yuraman dunyodan voz kechgan bevafo dunyodan ko'ngli qaytgan kishi nima deydi angla men dunyoda tilaganlarimga erishdim erisliq ko'ngildan ko'zim yiroq Мен dünyanın tilək arzularını taşladım. Tiləklərim tügüdü, sözüm кесилди. Бу dünya degen бир этиздор. Onunğa nemi terisan, кейин шу ünüdü. Yaxşı uruqni çəksən, yaxşılıq ünüdü. Бу yaxşılıq sana yemək, кийим keçək boludu. Yamanlıq uruqı чечилса, yamanlıq ünüdü. Бу yamanlıq oqibatda boynunğa yük boludu. Bugün arzu həvəslərini taşlamıqıca, əyətki yaxşılıqı ega bo'lishim mümkün emas. Dünya seni taşlamasdilla, sen dünyanı taşla. Senden zerikmesdilla, sen onundan zerik, közündün yokat. at. Sen onu taşlamasan, o seni taşlaydı. Onundan zerikmesen, o senden zerikidu. Erişip yana taşlap kesse, cahanның nemi ki? u seni hamon tashlaydi shunga san uni tashla bu dunyoni qo'y u dunyoni tiligin u dunyoda mangu rohat ichida yasha buningdan texmi yaxshiroqi bor agar qo'lingdan kelsa har ikki dunyoni izdima yur ikki dunyoning egisini izda dunyo va oxirat bu ikkisining nima hojati bor uningdan so'ra to'raldurguchiga erishsang to'ralganlar seningdir yaratquchini topsang yaratilganlar seningdir yaratilgandan qo'rqma uningdan hech narsani tilima yaratgandan qo'rq uni yo'lakchi qil yaratgan egamga ibodat qilishni kayniga qo'yib yaralg'anga xizmat qilmoq munosib bo'lamdi xizmat qilg'uchi ikki narsadan boshqaga erishaolmaydi Ya yo xizmati yaraydi beshi ko'tariladi yoki xizmati amgaklari yaramaydi kunlari umri behuda zoyi bo'ladi xizmati yarasa bag uni o'stirsa buninga yetishgan kuni o'zi arksiz bo'ladi ba'zida och ba'zida to'q yugurish kerak begi yozsa u jafo chekish kerak Eğer bu qilgan xizmatlar loyiq ko'rilmasa ki. umr butunlay zoyi bo'ladi xizmatchiga manfaat nima buni ochiq aytdi bu xizmətlədə qandaq ləzzət ba? Xizmətçi xizmatchi qoidasini əl hakimi hokimi deydu anla. Nəzər nazar solsang işi tətür boludu. Şunç köp xizmət qılsan qilsangmi kişi dərhal yaramay qoladi Xizməti yarab qolsa o o'ziga əriksiz boludu. Xizməti yaramasa kundan kunga e'tibordan tushadi ey ko'p xizmat qilg'uchi xizmatga ishonma qilgan xizmating oxir beshingni egidi rozi bo'ldi deganda barbod qilib so'kidi chiroy echildi deganda g'azablanib qopiqini turidi uning qiliqlarini tugal bilib bo'lmaydi hamma oladig'onnimi tamoman ep o'g'li bo'lmaydi ey o'g'il nazar sol bu dunyo bo'rondek o'tib ketadi u bir ko'langidurki turadigan qarori yo'q u baayni sarabdur qarasang ko'zingga ko'rinadi endi tutay deganda g'oyib bo'ladi yo'qab ketadi qara bu davlat darajasi navbat bilan keladi u qoshqun bevafo ham tez qeriydi endi bu dunyo manga kerak emas davlatmi uning kelish navbatimi kerak emas ay mard yigit egamning yodi manga hamroh bas u suyunchimga suyunch uning yorliqi men uchun kupoya shodliqimga shodliq suyunch bo'lmasa egamni so'yish kupoya dushmanim shaytondir shuning bilan elishiman tilakimni uningdan tilayman uningdan umid kutaman seg'ingan egam shu uningdan shodliq ko'raman kiyimim qo'y yungi yemekim eshi bo'lsa kupoya demak dunyo menga yetarlik ay qarindosh g'orlarda yashig'uvchi taqvodor mehribon kishi nima deydi angla dunyodan o'zimga tegishlikini oldim so'k kepak tomiqim qildim kiyimim qo'yungi shu kifoya so'k kepak menga shekardan tatliqdir bu bo'z to'n men uchun yipak to'ng'i tangdir har qandoq yemak ichmak qo'soq to'yg'ichi yeyiladi mayli orib tiriq bo'lsin ochliqimni to'yg'izudi ey qarindosh o'lmigidakli bir narsa yegin uydak yeb ketmigin mizojing buziludi lazzat qo'g'lashma lazzatning azobi qattiq bo'ladi lazzatlanish badaliga yetadigan o'rning cho'nqur patqoqliqdir ochiq chuchuk taom galning lazzatidir gal lazzatini qo'g'lashgan kishi hayvondir yepak zar kiyim kechaklar kishilar kiyadigan narsalardir badiningni yopsila bas qil ay kishilarning yaxshisi qo'zoq bir to'ysa ikki kunga yetadi kiyim kiysa bir ton ikki yil chidaydi bu ikki narsa uchun men o'zimni qul qilib bilib turib kishining xizmatini qilsam yarishamdu egiz arishdan taxtasirog'icha borliq mavjudot birdek muhtojlikda yashaydi faqat birli xudo muhtojsizdir u muhtojlarni bilguchi va shafqat qilg'uchidir ko'nglimni ixlos bilan bir xudoga bog'ladim tiliguchi sifatida uning dilla tilak tilayman uning borlig'i shak shubhisiz manga ayon dilim bilan ishinaman tilim bilan uni maqtayman borlig'iga iqrorman uyqusiz uni izdayman qayerdan tepishim özüm o'zimgimi balgisiz uxlamay egamni izdayman nishonga erishimanu lekin o'zini ko'mayman tilagan uxlamaydi tinmay izdaydi izdab topolmadim deb kayniga yonmaydi tinmay tapkalla yok, topqanlar yo'q izdisammi topolmadim deb yonpashlab yotqanlar yok, tiliguchi tinmasdan yugurishi kerak aram xudo yotqanlar tiliginini topolmaydi tinmay izdeguchi nimalarga erishmaydi tinib yotsa orzu tilakka kim yetalaydi oldi bilan u meni yaxshi ko'rib orzu qildi endi men tirishib uni izdemakchiman avval u meni xol edi u azal edi endi men butunlay uningga intildim mushundoq bir egamni qandoqmi yaxshi ko'rmayman uni izlab tepishqa nima uchun oldirmayman u mening hojitimga yolg'izligimga yaraydi balo qayg'u kelsa u meni qutuldirdi oldi bilan u meni xolab tanladi shu sababdan man uni chin qalbimdan orzu qilaman meni u yaratdi bu chin so'zimdir u meni parvish qildi o'stirdi xalqdan voz kechib uningga seg'indim u har jihatdan meni asraydi o'zim yolg'iz qolganda egamning yodi kupoya qiladigan so'zlarimga egamning nomi kupoya ovunchim panohim yo'linchkim ishonchim ochliqimni to'yg'izg'uchi oshu bir egamdir o'zini pok tutgan egasiga haqiqiy bog'langan kishi nima deydi angla ko'ngildagi sirimni sanga ochaman tilak orzuyim bilan sanga qarab uchiman ko'yinguchi ovutquchi yo'lak bo'g'ichi egam hamma narsadan qo'l uzdim sangila intilaman u dunyodagi o'rningni bu dunyo belgilaydi bu dunyoni qo'ymig'icha u dunyoni kim topolaydi bu dunyoni yüz yuz o'rib ketish kerak shundoq qilgandala oxiratlikka erishgili bo'ladi vafosiz dunyoga bakrak esilavolsa mangulik dunyoga qandoq erishgili bo'lsin bu dunyo xatarlikdir uning sharbati o'g'idir borliq yemak ichmakning sof pokizini izda bu dunyoning orzu tilaklaridan voz kechish kerak ondan oxiratning yaxshi o'rniga erishgili bo'ladi ey o'gdilmish bu haqiqatni bilgin man sana o'z bilganlarimni aytib beray kishi to'rt narsani tamoman tashlamag'icha boshqa to'rt ishni yaxshi qilolmaydi bu dunyo ishlarini tugal tashlamag'icha oxiratning ishlarini qilolmaydi ey ishonchli kishi ey qarindosh kishilardan yiroqlashmag'icha xudo ibodati bilan shug'ullang'ili bo'lmaydi adash havoyi havasning bo'ynini uzmigicha vujudingni to'g'ri yo'lga boshlayolmaysan dunyoning hamma narsalarini ko'ngildan chiqarib yetish kerak andin xudoning so'ygisi yo'liga haqiqiy mong'ul bo'ladi musulmonlar uchun bu dunyo bir qo'nalg'idir qo'nalg'ida rohat farog'at izdima ko'nglingni tuzat g'ayrat qil vujudingga nasiba izdima shundoq qilgandila to'g'ri yo'lga kiralaysan o'tayotgan zamon kunlaringni behuda o'tkazma o'tgan kunlaringga yana erishaolmaysan o'tgan kunlar behuda o'tsa keyin pushaymon qilasan umrni zoya qilsang uningga yana erishaolmaysan ana bilimi dengiz o'zi kamtar muloyim ko'ngli yuksak kishi nima deydi u angla shahardan shaharga ko'chgan kishi yuk taxlarini oldin avassa ishini o'z saramjon qilgan bo'ladi ko'chmasdan avval yuk taqlarini oldin avatavassa ko'chib borgandan keyin foydasini ko'radi yuk taqlaringni mayli avat mayli avatmigin o'zing baribir ko'chsan bexud bo'lma mayli bag bo'l mayli qul bo'l uzun turolmaysan chunki o'lim yo'lga chiqqan mayli ming yil yasha mayli o'n sakkiz yil yasha Бәрі бір өлісен, яқшы намыңдың із қалдырғын. Мәйлі бай бол, мәйлі кәмбіғал бол, өткен ел ай күллі өміріңні ейді. Мәйлі бешін көкке mayli buyuk atalg'in kirib yotadigan o'rning qori yer qo'ynidir hayotliqqa erishgan kishi umrini behuda o'tkazsa o'zini o'tqa tashlagan bo'ladi u hayvondan farqsizdir kishi esallikka erishgandimu umrini zoyi qilsa bu ko'rkamsiz ma'nisiz yashaganlikdir ey qarindosh ey qarindishim san men uchun qayg'urma ko'zingdan yosh to'kib o'z qayg'ungni qil bu dunyoning ishlari bak to'zoqchidir to'zoqqa diqqat qil seni mahkam ilindirudi bugun sanga davlat kelsa orzuyingcha ish qil lekin uningga to'limi ishinib ketma yana ketadi o'limga bexud bo'lma uni yiroq deb o'ylama u kutilmaganda pistirmidan chiqqandek paydo bo'ladi g'aflatda qolgan minglochi kishini o'lim birdilla bosdi to'plagan nurg'un dunyolarini o'lim chechibatdi ko'ngli saga kishi nima deydi angla o'limga bexud bo'lma balasi tegidu qara nurg'un o'yishqoqlarni o'lim parchiladi o'lim esimga kelsa ko'z yeshim buloqdek oqadi manman deb ko'ksiga urg'onlarning birasimi qonmidi qo'shin askar va puxta qurollarmi foyda bamidi behud bo'lma tiriklik cho'qim o'tib ketadi kun zamonlar yetib kelmasga ketadi rohat farog'atga ovunib ketma kunlaring zoyi bo'ladi bu baxtga ishonma u qabih vafosizdir man buyuk deguchilarni o'lim tutdi man ulug' deguchilarnimi o'lim utib chiqdi o'lim o'rdi saroylarni ko'pligan shahar kantlarni buzdi o'lim qasr oyvonlarni minglg'on o'ylarni xoni vayron qildi Нәчі мыңлыған тіріклә өлді, ер тегеге кіріп йоқ қалды. Ула бізнің келедіғаллығымызны күтіп ятмақты. Улаға қарап бақ, көзіңні йоған ач. Бәг нәді, құл нәді ятыды білемсін. Улулық өлімге кар қыммеді. qınmədi. Ölümdün qaçıdıqan keçik tepilmədi. Örmətlik өлім ölüm кетті. Onunğa qarşı kim darı darman, qoral tapalaydi bu jafokash dunyo ishonchsizdir qiliqlari vafosiz qilmishlari qabihdir qandoq o'tkazsangmi kunlar tez o'tib ketadi yaxshisimi yomonimi va aygrisimi to'g'risimi hammasi o'tib ketadi to'qlarimi o'tib ketadi ochlarimi o'tib ketadi bakki yuz xotiri qilmaydi yoki boy qulni ayirmaydi uning na rohat farog'ati uzun na mushaqqiti shundoq ekan muncha shovqin surang ko'tirishning nima keragi har kiti bilan dili birdek bo'lgan bilimi kang donishmand bak yaxshi aytgan odam ozg'ini yaxshilik bilan o'zini unutuydi osmon palakka yetgudek so'zlaydi Қанчылыған мәғрур шөхретлік әрләні өлім бітчіт қылды, көксіні изіп, көзіні чықады. Саңа чин мехрибаллықым ашы боғашқа. Бұны саңа сөздедім, әй сәхи. Кімді-кім бұл әхвалны хақиқи білсе, bu dünyani hergiz özge yakın tutmaydı. Yigitlikimni yo'qotdim, yeshim ulg'aydi. Beshimdan ihbor tusi ketib, kofir tusi qopladi ey odamlarning yaxshisi bundan keyingi kunlar shubhisiz o'limga hozirlanish mazgilidir o'lim qayg'usi keldi shodlik ketdi bilginki o'limdan keyin ishimiz qandoq bo'ladi o'zim bu qayg'u alam bilan mashg'ul ekanman qandoqmi alik oldiga borolayman ey xushxuy alayka mandan foyda bo'lmaydi foyda yetkizsin desimu foyda yetkazolmayman agar u dunyolik uchun meni xohlagan bo'lsa meni o'z yeniga bog'ini hisoblab to'g'ri yo'lda mangsin qudratlik xudo odam o'g'lini ikki ish uchun yaratdi va nom badi u bo'lsimi davzaxga yoki jannatga bagi qilish qadrlik qilish yoki tovan past qilish qadrlik qilishni xohlasa yo'l ko'zitib badi xor bo'lish yo'linimi farqlantirib badi banda o'z bandiligini ado qilishi va xudoning tavbiqiga ega bo'lishi kerak agar banda xudoning tavbiqiga ega bo'lsa jimiy yaxshiliklar uchun yo'l echiladi g'ayrat qilib ibodatni bejo keltirgandilar andın ko'p yaxshiliklarning ishki echiladi Mana mening biladiganlarim bo'shilar edi. Bularni sanga so'zladim, ey yaxshi do'stim. Sizlarga mendan foydaliq so'zlar kerak. O'zimga qaraganda so'zlarim yaxshiroq. Agar oxiratlikni izdesang, uning yo'li ana shu. Agar bu dunyolikni izdesang, o'zing to'liq bilasan. Palak sanga yuzlandi, baxting keldi. orzuing nima bo'lsa shu kelaverudi buningga ishim sizlarga foyda bagidek yaxshi ishdan boshqa manda yana nima bor ey yaxshi do'st ali meni tangriga topshirsin uning yaxshiligi uchun duogo'y bo'lay bilimimni so'rasa ana shu bilganlarimni anglading nima deganligimni aytibdi so'zimga amal qilinglar agar amal qilmasanglar bugun ishonmagan ishlarning hammasi atilikka beshinglarga keladi ay bilimi dengiz bu so'z yaxshi aytilganki buningga amal qilinsa yuz yo'riq bo'ladi qara bu so'zim bugun sanga tushdek bilinadi atilikka sanga hamro bo'g'inini ko'rasan behud bo'lma g'ayrat qilib so'zimga amal qil agar amal qilmasang дегенім төш келесін. Әлейдін менің өзірімні сорап қой. Немі лазым боса, омал чарысыны қыл. Сән келіп-кетіп мұшаққа чәктің. Әжіріңні құда бәсін, күндек еріп кеткін. Мен үчін діліңні малал қымма, әй Екілі қыңдың мені сұртты қойма. Өгділмішнің одғырмішқа жауабы. Өгділміш жауап беріп шындақ деді. Мән әмді хақиқат yolunu түшәндім. Сөзіңні аңлыдым, зихин билан түшәндім. Гепім түгеде, әмді сөзіңге көндім. Сөзіні тоғры сөздедің, Бу ішәншілік сөздір. Бұныңдың башқысының әммісі әгірі yолдыр. Чынлық сән тарапты болды, менің сөзім чақ-чақ. Чақ-чақны қойып, чынлықы бойын игімен. Әмді мән қайтай, сән аман есән қағын. Әй, ішкі дүниялыққа ба тапқыр кіші. Худа саңа тәуіпік, күш құввәт бәсін қиырындаш. Дуады ұнытма, көңіліңдің чықырып әтмә. Менімі Худадан сорап тұрғын, Худа ділімні ойғытып, көңілімні yoruk қылсын. Өгділміш sözünü түгәтті, орнудын қопты, қошлашты вә өй тәрәпкі yüzlendi. İtini mindi, öygi qarab mangdi. etidan tushib uyga kirdi biroz dam oldi yab ichdi va birdam xiyolga cho'mib dam oldi anglagan so'zlarini uzun mulohiza qildi quyosh yuziga qora parda tortdi dunyo yuzi bara bara qora to'zonga purkandi rumiy qizi cheki chochlarini tushirib yuzini yopdi yar yuzi butunlay qora chosh rangiga kirdi osmon butunlay zangi yuziga aylandi uchar qushlar tindi harakat qilg'uvchilar to'xtadi tahorat ilib xubdan namozini o'qidi to'shak silib yetishga hozirlandi ozroq uxladida yana uyg'ondi ana zuhra yulduzi tovanga ingishgan edi yana qaradiki yukar beshi tovanga ingishibdi sharqdan chayon ko'tarilib yuqori o'rlabdi yana biraz yattı, uyqusi kammidi qorovulga o'xshash ko'zini yummidi Biraz vaqt xiyol surib uyqusiz o'yg'oq yotdi osmon qirg'oqlari kafor rengi kirdi Asman, xuddi ember purkigandek karangolaştı. yerdan kızıl nayzidek quyosh nuru ko'tarilib putoqlarini yaydı. quyosh örledi. yer yuzidan chang tuman ko'tarildi to'qqiz holrang tug' yiqilishqa boshladi o'gdilmish o'rnidan turib tahorat oldi namozini o'qib duo qildi qizil nayzilik qalqon yerni qizartishqa boshlaganda o'gdilmish turib saroyga mongdi top to'g'ri ichiga kirdi ali uning kaginini angladi kirishga ijozat berdi u kirib ali oldida qo'l qo'shtirib turdi alik ishorat qilib o'ltirishqa yer ko'rsatdi o'gdilmish egri besiqliq va adab bilan ko'rsatilgan yada o'ltirdi aligning o'gdilmishga suoli biroz jim turgandan keyin alik so'z boshlab shundoq dedi ey xushbeil kishi qani so'zla qarindishing nima dedi ishlaring qandoq bo'ldi tiliking nima bo'ldi do'sting kelamdi o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib so'z boshladi nima deb so'zlashganlarini top to'g'ri so'zlab berdi ikkisining o'ttirisida bo'lib o'tgan so'zlarni tafsili aliga bayon qildi ali biroz vaqt jim bo'lib qoldi o'ylandi ko'ngli yerim bo'lib ko'zlari yoshga to'ldi alining o'gdilmishga javobi ali dedi u qerindishing to'g'ri so'zlabdi u aytgan degan so'zlar haqiqiy so'zlardir bugun biz o'zimizga zulm qilmoqdamiz uningimi zulm qilib ranjitmoqdamiz bu dunyo o'tkinchidir u hech kimga qolmaydi qolgan umr qanchalik bunimi bilib bo'lmaydi shubhisiz мәңгілік дүния чоқым келеді рахатмы japomi uzoqqa so'zilmaydi u u yerda rohatga erishsa o'rni yaxshi bo'lsa va yaxshi iz qoldirsa o'zdir shu u qarindishing tamoman sagakkan uni chaqirib bu yerga akilishimizni atayin biz o'zimiz havasga tutqunmiz zamonlar va kunlar behuda o'tmoqda ko'ngli tirik kishi nima deydi angla u sanga yaxshi so'z qilib pand nasihat berdi Avoyi havas düşməndor. U agar g'olib kelsa, shubhisiz sənindən konu o'chini oladi. Havayı havas nafsi tırılsə, qalb ölüdü. Qalb o'lsa, toat ibodat qilib qoladi, ay oğul. Bugun bizning qalbimiz o'lgan o'xshaydi. Havayı havasning, nafsning bo'yni yo'g'inab ketdi. Uluğluq, ustunlik va baxtlik küllə uzun davamlaşmaydı, ay könlü tuz. qarasang uning rohati oz mushaqqati ko'p bosh og'rig'i qog'ish so'kishlari xelili ko'p dunyoni sinab yeshi ulg'aygan bilimli kishi bak yaxshi aytibdi ulug'liqqa ortiqcha mag'rurlanib kulma ulug' bo'lsang bosh og'rig'i ko'p bo'ladiganligini bil qayadi shodlik bo'lsa oxiri bir balo keladi qayadi rohat bo'lsa ming xil jafoma billi bo'ladi Ali'nin ki suali. Ali yana dedi, ey ögdülmiş. Uni ki maqsadim mundaq idi. Meni yaxshilikqa da'vat qilishga səbəb bo'lsa, dilim yaşnab ketar idi, ey palvan." O qatıq turib aldı. bu yerga onu midi? Do'st birodar qarindoshlarining yuzini ko'rishga rozi bo'lmadi. Uning aytgan so'zlariga qarasa, hammasi to'g'ri. Endi uni zo'rlashqimi bo'lmaydi. Sen oturup yürüp köp capa çektin. Köp sözleştin, cık yolmandın, ağırdın. Emdi küteyli, karap bakayli, ey sehi. Ahiri ahval, vaqt pırsat kandak boladikin. Kelgüsünün işleri karangu tün içide turgandek guva. Uni yoruk küllü yorutalaydı, ey yakşı dost. Zamanның оқиясы бәтлейлік тұруды. Бәзі де пайды кәлтіруді, бәзі де зиян салуды. har qandaq ishni xudoning hukmiga qo'yish kerak o'z vaqti kelganda putidu yo'li echilidu ay sagak har qandaq bir ishni qilib lazzat ololmasa uni ma'lum vaqt tashlab qo'yish kerak ay bilimi komil bu dunyoning huy payli shundoqki agassang qochadu tashlavasdan o'rilib sanga qarab yuzlanadi ma'lum vaqt kutayli uni sinab ko'rayli zamon kunlarining oxirgi ahvoli qandoq bo'ladi ekan u bizni xohlashi mumkin o'ylab ko'rib o'zi texmi yaxshi ish qila shu yerga kelganda aligi so'zini tugatdi o'gdilmish o'rnidan turib adab bilan sirtqa chiqdi bu so'zlardan keyin yana bir necha kun o'tdi ali o'yg'a cho'mdi ishning hamma tarafiga nazar soldi